lieu plus adéquat que Biarritz et la côte basse pour une telle réunion Un territoire au tissu social dense et dynamique, vous l'avez prouvé, qui sait attirer les plus prestigieuses firmes du monde avec son art de vivre et la sagesse de ses habitants. Bazen eh, jende bai biarritzen bat arratsaldean, aro eguzkitsua lagun, jantzi egokiekin, txatxarrarekin, takoinekin, gizon eta emazte handana bildu da Clemenzo plazan gezazpia sustengatzeko sedearekin. Jendearen parte hartzeaz kontent agertu da antolatzailetan zen eh, alean. Be, biziki kontent gira gezazpiko gaiurrau eh, biarritzen izatea, guretzat txekurako aukera izanen da, Euskal Herriko produktuak saltzeko, espero dugu Donald Trump bere txera itzuliko dela, ardi gazna batekin eta makila batekin Euskal Herrian badakigulako jende hona arrezibitzen. Ikusten da ala ere, eh, eh, bazela jende batzuen aldetik ala ere oiu batzuk entzun dira, badirudi denek ez dutela berdin hartzen, nola eginen duzu jende hori integratzeko gezazpiaren alde? Ez dute ungeu bertu, Euskal Herria benetan eh, likua aberats bat da, eta gainera erran barzaie jende horri argiki, Munduko aberats eta azkarrenak gure aldeari direla eta benetan problema guztiak eh, nolazbait eh, zuzenduko dituzela. Mes chers amis, je souhaite témoigner, je m'adresse à vous en tant que biarrote la Emmanuel Macron, frantziako presidentearen lana goraipatu du fan klubak, bere politika eskertu eta frantziaren egokia dela azpimarratu dute. Eta gez azpiari begira, eskerrak eman dizkiote Michel Venak hauzapezari herrialdea beratzenen gailurra biarritzen onartzeagatik. Alean. Bai, eta eskerrak eman nahi dizkiogu miarritzeko hau zapezari Michel Bonakeri Balakigu eh, garaiak ez direla erresak, ez dela autu erresa ere, baina gu berarekin izanen gira burura arte. Eginen dituzue olako beste eh, ekimen batzu pixkat eh, sustengatzeko gezazpi hori? Noski baiet, hor egonen gira urte osoan miarritzen, miarritzeko hau subjefetarekin eta ebardenarekin, guk benetan pentsatzen dugu Macronen politika beharrezkoa dela eta politika on bat dela eta hori benetan edugu osoki sustengatu en faveur des grands dirigeants et en guise d'exemple de générosité. Pentsa dezakezuen bezala, parodia bat zen auguzia, antzerki bat muntatu dute gezazpia salatzeko eta gisa ontako beste ekimen gehiago ere eginen dituztela zehaztu dute. Parlotel du pare! Merci! et Pio g 7